Aitzol uh, iturbe egunan? Egunan. Hala, jatsun gira, obea proiektua orkestua izan da, hala, duela ordu pare bat, uh, eh, bezure buria orkestuen alba duzu. Hone, aitzol naiz, eta... Em... Baztanen, ari, gara, ba, ogi, ogi ekologikoa egiten, eta ez, laurariak ez gara. Erozten dugu eh, gari pikorra, eta, eta gero eotzen dugu, eieran, eta... Oi. Nolako garia ekologikoa erozten zu? Bai, bai, eh, dena erosten dugu ekologikoa eta dena euskal egikoa. Eba, eh, zuzenean erosten dugu e, nekazariei, arabako biri, berai, eta gero nafarroan azialdeko elkartean bilduta duen e, nekazariei. Egetxa da gari ekologikoaren atxemaitea? Ez, erreza ez da, e, antolatuta gaude eta erosketa bateratu bat egiten dugu, eta ni ba, hasi berri nahi zenez, ba, e, kintalde hortan, ba, ba, o, o, sartu naiz eta bertan bazen ohitura hori egiteko, erosketa bateratu hori egiteko eta niri horrek ba asko erreztu lana, e, pentsatzen jartzen naiz nire kasa hasi behar izan manintze zer alaren bila, ba, kostak lan ederra izango zela ta bai. Ogia nola saltzen duzu? E, eh, den saltzen dugu, zuzenean edo dendetan. Bai. Bueno, okindegia dugu, baina ez dugu dendarik, ez, mm. hori da, bai, de, okindegia ez da denda, ez, ez, ez, ez, da, ez, duzu irekia atxemango eh, beti. Bai. Hala, beraz gaur uh, eh, OBEA proiektua, uh, bitzez OBEA zer den? Bueno, da, azkenean proiektu bat, ikusteko ea Euskal Herrian, bueno, azteko, bai, Nafarroa eta Ipar Euskal Herria eta Gipuzkoako hainbat eragile biltzen dituena, horrean, bueno, pixkat Euskal Herria ere egituratzeko eta irudikatzeko proiektu bat, eta ba, da proiektu bat, aztertzeko ea, ba, e, berta guretzako buru jabetzarako benetan baliagarri diren barietateak, iraunkorrak direnak, e, ongi datozkigunak eta ez dutenak aparteko intxumorik eta behar, aldi berean, ea hori gintzarako ere, ba, e, baliagarri diren gaur egungo merkatu irizpidetan, ba, bezeroi gure buruetan dagoen hori hortan zerbait txukuna edo eskaintzeko eta horeka hortan ba, egiteko eta ba, bi gauza horiek batera garatzeko. Eh, lehen jemanak eh, dira zuretako hemen eh, adibidez edo gipuzkoako edo bon, laborari edo kinikin? Bai, ipajaldeko laborariekin egia esan ez dugu, ez dugu harremanik izan. Okinekin, ba, bueno, ni hemen en, e, ikustera etorri izan naiz, egeraren bat, eta bar, eta egon naiz, baina batekin, baina hola formalki, bai, bizikoa. Bai. Horrasi dira sola saipiskat, zien ahtiana, e, nola ikusten duzu, lan moldeak desberdina dira? Bueno, nik uste hemen Ipar Euskal Herrian badagoela beste eh, kultura bat laborantxe iraunko inguruan eta eta beste abia puntu batetik e, eh, asten zaretela eh, esango nuke Euskal Herrian intentsiboaren indarra handiagoa dela edo gainera bestelako alternatibaren indarra ba, aulagoa ez zentzu hortan bai ikusten dut abia puntu ezberdin batetik e, abiatzen garela Zuretako, kin gisa, ze ekertzen alko du olako proiektu batek? Bueno, ni, niri eh, noski guk eh, bermatu beharra dugu eh, eta ekoizla ekoizleak ongi daudela, laboraliak ongi daudela, gure <laughs> guk ezin dugu ezer egin e, gabez. Eta noski ongi gote hortan eta buru jabetza bermatze hortan, ba, guk ere guretzatera asko sobe da, ba, barietate horiek errasak badira hemen egiteko, erantzuten badiet hemengo zera klimatologikoei, e, nekazariaren tzat, benetan erxaba badira, berakazia atera badezake, bueno, hori dena, oso garrantzitsua da eta ba, hori hori bultzatu behar dugu eta aldi berean ba, harreman horrek egitean ba, guk ere nekazariari pixka bat esan genie joke ba, iraunkortasun horren barruan ogia egiteko behar duguna ere zer den eta pixka bat moldatu daiteke hortara ba, guk ogiak errasago egiteko da jendeari gehiago gustatzen zaizkionak ba, ba, hori lortzeko Ilizker? Ez da ezer, Jon.